Հակառակորդը շարունակում է խախտել հրադադարի ռեժիմը։ Ավարտվել է համայնքապետերի դասընթացների հերթական փուլը։ Ազգային ժողովում շարունակվում են 2016-ի պետբյուջեի նախագծի քննարկումները։ Հադրութում նշել են Ավետիկ Իսահակյանի ծննդյան 140-ամյակը։ Միջերկրական ծովից ռուսական թևավոր հրթիռներով հարվածներ են հասցվել իսլամիստ ահաբեկիչներին։ Հայաստանում ռուսական ռազմական տեխնիկայի ավելացումը խիստ անհանգստացրել է թուրքերին։ Չեխիայի նախագահը Թուրքիային կոչել է իսլամական պետության դաշնակից։ Հետաձգվել է Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների երկարացման հարցը։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը այսօր շնորհավորական ուղեր ձեռել ԼՂՀ պետական անկախության մասին հանրակրվեի եւ սահմանադրության օրվա արդիվ։ Ուղերձում ասված է. Սիրելի արցախցիներ, հանրապետության իշխանությունների եւ անձամբ իմ անունից իսարտե շնորհավորում եմ ձեզ ԼՂՀ պետական անկախության մասին հանրակրվեի եւ սահմանադրության օրվա արդիվ։ Այս տոնը հատկապես կարևոր է մեր ժողովրդի համար, քանի որ խորհրդանշում է ազատ ու անկախ ժողովրդավարական ու իրավական պետություն կառուցելու նրա ձգտումը, պետություն, որտեղ ղերակա է օրենքը, որտեղ պաշտպանված են մարդու իրավունքներն ու ազատությունները, քաղաքացիների եւ պետության օրինական շահերն ու անվտանգությունը։ 1991 թվականին անկախություն հռչակած Արցախը անցել է պարտադրված պատերազմի միջով, հաղթահարել է բազում դժվարություններ ու փորձություններ, բայց եւ ունեցել փառավոր հաղթանակներ ու նվաճումներ։ Անկախ պետության կայացման ճանապարհին կարևոր ձեռքբերում էր մեր երկրի մայր օրենքի սահմանադրության ընդունումը։ 2006 թվականի հանրակրվեն դարձավ եւս մեկ վկայություն այն բանի, որ մեր ժողովրդի ընտրած ուղին ճիշտ է ու հաստատուն, եւ որ ոչ ոք ու ոչ մի բան չեն չեն կարող կասեցնել նրա ընթացքը։ Դա պետք է քաշ գիտակցի նաև մեր հակարակորդը, ով պահանքամ չի վարանում դիմելու սադրիջ գործողությունների։ Հայաստանի եւ Սփյուռքի մեր քույրերի ու եղբայրների հետ ձերք ձերքի մենք այսուհետ էլ անելու ենք ամեն ինչ Արցախի պետականության շարունակական ամրապնդման, մեր ժողովրդի անվտանգության ու բարեկեցության ապահովման, պաշտպանունակության մակարդակի բարձրացման, տնտեսության զարգացման, մարդկանց կենսապայմանների բարելավման ուղղությամբ։ Արցախը պետք է դառնա զարգացած ու ժամանակակից հանրապետություն եւ իր արժանի տեղը զբաղեցնի միջազգային հանրության շարքում։ Թանկագին հերենակիցներ, մեկ անգամ եւս շնորհավորում եմ բոլորիդ այս հիշարժան տոնի արդիվ եւ մաղթում խաղաղություն, քաջարողություն ու ամենայն բարիք։ ՆԽԳ Բակո Սահակյանը դեկտեմբերի 10-ին այցելել է Տիգրանակերտի հնագիտական թանգարան եւ դիտել այնտեղ Մարտակերտի շրջանի նոր հայկաջրի դամբարանաբլրի հնագիտական պեղումների գտածումների ցուցադրությունը։ ՆԽԳՀ կարևորել է պեղումների իրականացումը նոր հայկաջրի շրջանում, արժևորելով այն գիտակրթական, հայրենասիրական դաստիարակության եւ քաղաքական տեսանկյուններից։ Արցախի հանրապետության վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը այսօր հանդիպել է տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարների համար կառավարության կողմից կազմակերպված 9-րդ դասընթացի մասնակիցներին։ Վարչապետը շնորհավորել է ներկաներին Արցախի սահմանադրության օրվա արդիվ, այն համարելով Արցախի ժողովրդի գլխավոր ձեռքբերումներից մեկը։ Կառավարության ղեկավարը ուրախություն է հայտնել, որ արդեն շուրջ 200 համայնքապետ մասնակցել է վերապատրաստման դասընթացներին, որոնք իրենց դրական ազդեցությունն են թողել համայնքների կառավարման վրա։ Կարծում եմ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարների գլխավոր անելիքները պետք է լինեն համայնքային աշխատանքների կազմակերպումը եւ համայնքի սեփական եկամուտների չափի ապահովումը։ Ակնկալում եմ, որ ինքներդ նախաձեռնող լինեք համայնքի խնդիրների լուծման գործում եւ հնարավորինս չափով օգտագործեք ներքին հնարավորությունները։ Ինչ վերաբերում է սեփական միջոցների չափի ավելացմանը, ապա դա հնարավոր է համայնքների տնտեսական զարգացման ճանապարհով։ Սակայն պետությունը այստեղ պետք է ապահովի տարածք տարածքային համաչափ զարգացում մտքերի արդյունավետ կառավարման միջոցով, նշել է Արայիկ Հրությունյանը։ Կառավարության ղեկավարը վերջում պատասխանել է համայնքապետերի հարցերին, անդրադառնալով պետության կենսագործունեության մի շարք ոլորտների եւ գործադիրի առաջիկա ծրագրերին։ Դեկտեմբերի 9-ին եւ լույս 10-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է ավելի քան 200 անգամ, որի ընթացքում տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից, ականանետերից եւ նռնականետերից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է շուրջ 2700 գրակոց։ Հակառակորդը կիրառել է նաեւ TR-107 տիպի զենիթահրթիռային կայանք 7 արկ։ Պաշտպանության բանակի առաջապահազորամասերը շարունակում են լիակատար վերահսկողություն պահպանել առաջնագծում եւ վստահորեն իրականացնել իրենց արջեր դրված մարտական խնդիրը։ Դեկտեմբերի 9-ին տեղի է ունեցել ԼՂՀ ազգային ժողովի ժողովրդավարություն խմբակցության եւ ֆինանսա-բյուջետային ու տնտեսական կառավարման հարցերի մշտական հանձնաժողովի համատեղ նիստը, որը վարում էր խմբակցության ղեկավար Վարդգես Բաղարյանը։ Օրակարգում ԼՂՀ 2016 թվականի պետական բյուջեի մասին ԼՂ օրենքի նախագծի քննարկումներ։ Խմբակցության անդամների ԼՂ ֆինանսների նախարար Սպարտակ Թևոսյանին առաջադրած հարցերը քաղաքապաշտպանության, տնտեսության, բյուջետային քաղաքականության եւ մշակույթի ոլորտներից էին։ Օրվա երկրորդ կեսին տեղի է ունեցել ԼՂ ազգային ժողովի դաշնակցություն խմբակցության ու ֆինանսա-բյուջետային եւ տնտեսական կառավարման հարցերի մշտական հանձնաժողովի համատեղնիստը, որը վարում էր խմբակցության քարտուղար Ալյոշա Գաբրելյանը։ Քննարկվող թեման կրկին ԼՂ 2016 թվականի պետական բյուջեի մասին ԼՂ օրենքի նախագիծն էր։ Հուշարձանների պահպանության, ջրամատակարարման, երիտասարդ ընտանիքների վարկավորման, հանքաարդյունաբերության եւ այլ բնագավառների վերաբերյալ էին խմբակցության անդամների ֆինանսների նախարարին ուղղված հարցերը։ ԼՂՀ 2016 թվականի պետական բյուջեի մասին ԼՂՀ օրենքի նախագծի մասին խմբակցություններում քննարկումները եզրափակեցին վերածնունդ խմբակցության ու ֆինանսա-բյուջետային եւ տնտեսական կառավարման հարցերի մշտական հանձնաժողովի համատեղ նիստով, որը վարում էր խմբակցության ղեկավար Հայկ Խանոմյանը։ Պատգամավորի առաջադրած հարցերը վերաբերում էին տեղական ինքնակառավարման մարմինների ֆինանսավորմանը, առողջապահության ու մշակույթի ոլորտներին։ Հիշեցնենք, որ ԼՂՀ 2000 16 թվականի պետական բյուջեի մասին ԼՂ օրենքի նախագծի նախնական քննարկումը կեզրափակվի դեկտեմբերի 11-ին ԼՂ ազգային ժողովի ֆինանսա-բյուջետային եւ տնտեսական կառավարման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում։ Հադրութում նշել են Ավետիկ Իսահակյանի ծննդյան 140-ամյակը։ Հերրախոսակապով հաղորդում է մեր արտահաստիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Բազմամարդ է Գավետի Կիսակյանի անունը կրող Հադրութի կենտրոնական գրադարանը։ Տնօրինության նախաձեռնությամբ տոնվում էր Ավետի Կիսակյանի ծննդյան 140-ամյակը։ Միջոցառմանը մասնակցում էին վարչակազմի պատասխանատուներ, դպրոցականներ, բնակչության ներկայացուցիչներ, Ավետի Կիսակյանի ջանքերի եւ նրա անցած գրական ուղու մասին ներկայացրեց Հադրութի Ավետի Կիսակյանի անվան կենտրոնական գրադարան պետական ոչ արիտրային կազմակերպության տնօրեն Վարսիկ Ամիրյանյանը։ Միջեղափական շրջանի պոեզիայում ժողովրդական երկիչ ու պայքար էր տանում անօրինականությունների դեպորտիզմի դեմ։ 1857 թվականին գրված նրա երկեր եւ երկեր ժողովածուն վերաբերվում էին հենց նրան։ Ավետիք Իսահակյանը սիրո եւ թաղցի պոեմների հեղինակ էր։ Նրա լավագույն գործերից մեկը Աբուլալա Մահարի պոեմն էր, որտեղ իրազեկվել է պոետի Թասկոտ անհատականությունը, կարոտի, մենակության եւ հիասթափության զգացմունքները։ Նրա սասնամը հեր պոեմը հայ ժողովրդի ազատության հիմնն էր։ Պոետի լայն ճանաչում ստացած մի շարք բանաստեղծություններ եւ պատմվածքներ, ինչպես նաեւ ժամանակագիտների հուշերի մասին գրվածքներ թարգմանվել էին Ալեքսանդր Բլոկի, Վալերի Բուդյուսովի, Պաստերնակի կողմից, նշեց գրադարանի տնօրենը։ Այնուհետև միջոցառումը սկսեցին վարել Ադուրքի Միքայել Մանդելյանի անվան դպրոցեսաներ Սոֆիա Բալայանը եւ Նարեկ Սարգսյանը։ Միջոցառման ամբողջ ընթացքում հնչեցին արտասանություններ, երգեր, իրենց կատարումներով Անիտա Ամիրջանյանը, Անիտա Սմբատյանը, Լիզա Ամիրջանյանը եւ ուրիշներ հյացրին հանդիսատեսին։ Դիզավ Ժողովրդական համույթի մենակատար Կարինե Գալստյանի կատարմամբ խճեցին Արետիկ Իսահակյանի բանաստեղծությունների խոսքերով մի շարք երգեր։ Սամվել Խաչատրյանի կատարմամբ հնչեց այդ ոչինչ ես եմ ստեղծագործությունը։ Այնուհետև հնչեց վարպետի կենթանի ձայնը ուղղված սփռկահայությանը։ Երկու երաժշտությունը շարունակեցին ցերեկույթի ամբողջ ընթացքում։ Միացյալ Նահանգների Կոլորադո նահանգում Ադրբեջանի կողմից Հինջուղայի շուրջ 2000 խաչքարերի ցեղասպանական ոչնչացումը դատապարտող միջոցառում է անցկացվել։ Հայդատի ԱՄՆ հանձնախմբի Արեմտյան շրջանի գրասենյակի փոխանցմամբ Կոլորադոյի նահանգապետ Ջոկ Հիքեն Լուփերը դեկտեմբերի 6-ը հրճակել է որպես Հինջուղայում Ադրբեջանի վայրագ գործողությունների հետևանքով ոչնչացված մշակութային ժառանգության հիշատակի օր։ Նահանգապետի հրճակագրի մեջ ասվում է. որ, Կոլորադո նահանգը այս տարի հիշատակեց հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցը, բացելով այստեղ մի խաչքար, որը արվել է հինջուղայում ոչնչացված 2000 խաչքարերից մեկի նմանությամբ։ Կոլորադոն բարձր է գնահատում մշակութային արժեքների պահպանումն ու հանդուրժողականությունը։ Մշակութային հուշարձանների մտադրված թիրախավորումը սպառնալիք է համաշխարհային մշակութային ժառանգությանը։ Ինձ տրված լիազորություններով դեկտեմբերի 6-ը հրճակում եմ հինջուղայի ոչնչացման օր։ որ. Հայդատի ԱՄՆ հանձնախմբի արևմտյան շրջանի գործադիր ղեկավար Էլենա Սատարյանը ողջունել է այս որոշումը, նշելով. Կոլորադոն հերթական անգամ ցույց տվեց մարդու իրավունքների հարցում իր անփոփոխ հանձնառությունը։ Մենք հպարտ ենք, որ Կոլորադոյի հայկական համայնքը դարձել է ուժեղ ձայն իր պետության ժողովրդավարական գործընթացներում։ Շնորհակալ ենք նահանգապետ Ջոն Հիլքեն Լուփերին ուժեղ կառավարման եւ մեր հասարակության ու համաշխարհային հանրության տեսանկյունից այս կարևորագույն հարցերում ցուցաբերած վերաբերմունքի համար։ Շարունակում ենք թողարկումը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հույս է հայտնել, որ իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման դեմ պայքարում միջուկային զենքի կիրառման կարիք չի լինի։ Պուտինը համապատասխան նկատառում է հայտնել Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի հետ հանդիպմանը։ Պուտինը նաև բարձր է գնահատել նախորդին միջերկրական ծովում տեղակայված ռուսաստանյան սուզանավից թևավոր հրթիռներով Սիրիայում իսլամիստների դիրքերին հասցված հարվածները։ Պուտինը հույս է հայտնել, թե այդ նույն հրթիռները միջուկային մարտագլխիկներով վերահամալրելու կարիք չի լինի։ Ռուսաստանի կողմից արձակվող կալիբր թևավոր հրթիռները ունեն այդ հնարավորությունը, սակայն Պուտինը ընդգծել է նաև, որ ահաբեկիչների դեմ պայքարում դրա անհրաժեշտությունը չկա։ Ռուսաստանի իշխանությունները վաղուց գիտեն, որ Թուրքիայի տարածքը օգտագործվում է իսլամական պետության հետ առևտրի եւ գորոհայինների պատրաստման համար։ Այդ մասին ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Մենք գիտեինք եւ բավականին վաղուց, որ թուրքական տարածքը օգտագործվում է իսլամիստների հետ արևտարական գործողությունների եւ Սիրիա զենք ու ահաբեկիչներ տեղափոխելու, ցարեհեղականների ու գրոհայինների բուժվելու եւ ռազմական գործողություններին դարձյալ նախապատրաստվելու հնարավորության համար, ընդ որում ոչ միայն Սիրիայում, այլև այլ տարածաշրջաններում ներառյալ Հյուսիսային Կովկասը, ասել է Լավրովը։ Նախարարը ճշտել է, որ ռուսական իշխանությունները թուրք գործընկերներին վաղուց առաջարկել էին այդ կապակցության միջոցներ ձեռնարկել, բայց անարդյունք։ Չստացվեց ավելին մեր ինքնաթիռը հրթիռահարելու որոշում կայացնելով Թուրքիայի իշխանությունը ցույց տվեց, որ իրենք ըստ էության աչակցում են ահաբեկիչներին։ Կարևոր չէ թե ինչ դրդապատճառներով, ընդգծել է Ռուսաստանի արտգոսնախարարը։ Ռուսաստանի վերջին օրերին զինտեխնիկայի ավելացումները Թուրքիայի հարևան երկրներում խիստ անհանգստացրել է թուրքական հասարակությանը։ Թուրքական գրեթե բոլոր լրատվամիջոցները անհանգստությամբ են արձագանքել Հայաստանում ռուսական ռազմաբազաներում հարվածային ու տրանսպորտային ժամանակակից ուղաթիռներով համալրելուն։ Թուրքական մամուլի ուշադրության է հրավիրել այն հանգամանքի վրա, որ Ռուսաստանը Թուրքիայի շուրջը օղակը սեղմում է ռազմական ներկայությունը ուժեղացնելով Հայաստանում եւ Սիրիայում։ Նշվում է, որ ռուսական կողմը բանակցություններ է վարում Կիպրոսի իշխանությունների հետ այնտեղ եւս ռուսական ռազմաբազա ստեղծելու համար։ Չեխիայի նախագահ Միլոշ Զեմանը Թուրքիային զրկել է Եվրամիության անդամ դառնալու իրավունքից եւ նրան իսլամական պետության դաշնակից կոչել։ Նա հայտարարել է, որ դեմ է Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցությանը։ Նա նշել է, որ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ է, բայց երբեմն իրեն իսլամական պետության դաշնակցի պես է պահում, այդ երկրի հետ հարաբերությունները պետք է շատ զգույշ կառուցել։ Նա նաև քննադատել է Սիրիացի փախստականներին պահելու համար Անկարային գումար փոխանցելու Եվրամիության մտադրությունը։ Թուրքիան կարող է ընդունել այդ փախստականներին նաև այն պատճառով, որ այդ մարդիկ իր հետ նույն հավատքն ունեն, ասել է Չեխիայի առաջնորդը հավելելով։ Ակնկալում եմ, որ իմ մի քանի արտահայտությունների համար թուրքական դեսպանը Պրաշկի գրադ բողոքի նոտա կուղարկի։ Թուրքիան ամբողջությամբ ձախողել է իր քաղաքականությունը մերձավոր արևելքում հայտնվելով Էրդողանի ու Դավթոլուղի արտաքին քաղաքականության սահմանափակ ընկալման ծուղակում։ Այս մասին թուրքական հուրիետ բարբերականում գրել է վերլուծաբան Սեմիխ Իդիզը։ Իշխանությունները Թուրքիան համարում են տարածաշրջանի առաջատար եւ հակադրվում են Մոսկվային, փորձելով ցույց տալ, թե Ռուսաստանի հետ առևտրի, սրբոսաշրջության եւ էներգետիկ ոլորտներում ունեն այլընտրանք։ Անկարայի էներգետիկ համագործակցությունը Կատարի եւ Ադրբեջանի հետ մեծ հաշվով չի բխում երկրի տնտեսական շահերից, իսկ թուրքերը, որոնց բիզնեսը կապված է Ռուսաստանի հետ, գրեթե խոճապի մեջ են։ Եթե մինչև այժմ գոյություն ուներ այլընտրանքը, Ինչու էր քաղաքականությունը հիմնված բոլոր հավկիտները մեկ զամբյուղում տեղավորելու սկզբունքով, ընդգծել է Վելուզաբանը։ Իդիզի խոսքով այն որ Թուրքիայի ղեկավարությունը այդպես էլ չկարողացավ ընկալել տարածաշրջանային զարգացումների դինամիկան եւ իր տեղը հարևան երկրների աչքերով, པարզ դարձավ շատ արագ։ Էրդողանի եւ Դավթոլուղի քաղաքականության պատճառով Թուրքիան ավելի մեծ կախվածության մեջ հայտնվեց արտաքին աջակցությունից անվտանգության ապահովման հարցերում։ Ռուսաստանի դաշնային մաքսային ծառայությանը եւ Ռուսպոտրեբ նադզորին հանձնարարվել է ուժեղացնել Ադրբեջանով եւ Ղազախստանով թուրքական բանջարեղենի եւ մրգերի մատակարարումների վերարտահանման հնարավորության վրա վերահսկողությունը։ Դա երվում է Ռուսաստանի Հանրային պալատի ընտանիքի երեխաների եւ մայրության աջակցության հանձնաժողովի փոխնախագահ Պավել Սիչովի կողմից Ռուսաստանի դաշնային գերատեսչությունների ղեկավարներին արված դիմումից հետո։ Արգելանքի գրանցմամբ թուրքական ապրանքների վերարտահանում Ռուսակ Ռուսաստանը կարող է կատարվել Ղազախստանի եւ Ադրբեջանի տարածքներով, քանի որ այդ երկրների եւ Թուրքիայի միջև ինչպես պետական, այնպես էլ գործնական շփումներ են ստեղծվել։ Ղազախստանն էլ հանդիսանում է Ռուսաստանի հետ բաց սահմաններ ունեցող Թուրքիային ամենամոտ եվրասիական տնտեսական միության երկիրը։ Թուրքիայից արգելված արտադրանքի վերահսկողությունը սահմանակետերում եւ ռուսաստանյան մանրածախ արևտուրում պաշտոնապես ուժի մեջ կմտնի 2016 թվականի հունվարի 1-ից։ Եվրամիության մշտական ներկայացուցիչները անժամկետ հետաձգել են Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցները երկարացնելու հարցը։ Պաշտոնական Բրյուսելին մոտ կանգնած աղբյուրները հայտնել են, որ այդ թեման հանված է օրակարգից։ 5 շաբթի մշտական ներկայացուցիչների հանդիպման ժամանակ այլ հարցեր են քննարկվելու, հաղորդում է Կամսամորսկայա Պրավդան։ Հիշեցնենք, որ դեկտեմբերի 9-ին Իտալիան արգելափակել է Ռուսաստանի դեմ Եվրամիության պատժամիջոցների մեխանիկորեն երկարաձգումը։ Պատժամիջոցային ռեժիմի մեխանիկական երկարաձգման մասին որոշումը պետք է ընդունվեր Եվրամիության անդամ երկրների լիազոր ներկայացուցիչների դեկտեմբերի 9-ի հանդիպան ժամանակ, սակայն Իտալիան չի համաձայնել այդ որոշմանը։ Հիմա հարցը պետք է դիտարկվի դեկտեմբերի 14-ին նախանշված Եվրամիության երկրների արտգոսնախարարների խորհրդակցության կամ Եվրամիության գագաթնաժողովի ընթացքում, որը կայանալու է դեկտեմբերի 17-ից 18-ին։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հնդրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անբավարարություն առանց տեղումների եղանակ, երեկոյան ժամերին առանձին վայրերում հնարավոր է մռախուղ։ Վարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ հյուսիս-արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 3 աստիճան ցրտից 2 աստիճան տաքություն, ցերեկը 6-ից 11 աստիճան տաքություն։